50 languages. 73. 73. Avoir le droit de faire quelque chose. Avoir le droit de faire quelque chose. Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture Est-ce que tu peux déjà conduire une voiture est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool Est-ce que tu peux déjà boire de l'alcool Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger Est-ce que tu peux déjà aller seul à l'étranger Avoir le droit, pouvoir. Avoir le droit, pouvoir. Est-ce que nous pouvons fumer ici Est-ce que nous pouvons fumer ici A-t-on le droit de fumer ici A-t-on le droit de fumer ici est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit Est-ce qu'on peut payer avec une carte de crédit Est-ce qu'on peut payer par chèque Est-ce qu'on peut payer par chèque Peut-on payer seulement comptant Peut-on payer seulement comptant Est-ce que je peux téléphoner Est-ce que je peux téléphoner Est-ce que je peux vous demander quelque chose est-ce que je peux vous demander quelque chose Est-ce que je peux vous dire quelque chose Est-ce que je peux vous dire quelque chose Il ne peut pas dormir dans le parc. Il ne peut pas dormir dans le parc. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Il ne peut pas dormir dans la voiture. Il ne peut pas dormir dans la gare. Il ne peut pas dormir dans la gare. Pouvons-nous prendre place Pouvons-nous prendre place Pouvons-nous avoir la carte Pouvons-nous avoir la carte Pouvons-nous payer séparément Pouvons-nous payer séparément